Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Şimdi bir arkadaş e, çok önemli bir soru soruyor maalesef. Bu soru son 30 senedir e, piyasaya çıktı. O da bazı ehli sünnet, sahaba düşmanı bazı e, insanlar ülke sahibi oldular, devlet sahibi oldular onlar bu şüpheler atıyorlar. O da sahabenin sahabenin hükmü nedir İslamiyet'te? Yani bir tane sahabeyi tekfir etse kafir olur mu yoksa fasık olur? Sahabe niye imanın şartlarında sahabe yoktur? Anlatabildim mi? Ee, ondan dolayı sahabe sövmenin hükmü nedir? Evet. Ee, biz ehli sünnet vel cemaat olarak Dedik ehli sünnet vel cemaat kimdir arkadaşlar? Ehli sünnet vel cemaat sünnet dedik sünnetin ehliyiz biz. Sünnet nedir? Resulullah'ın sünneti. Onun ehliyiz yani onu üstleniyoruz. Resulullah'ın sünnetini üstleniyoruz, ona sahip çıkıyoruz, ona sarılıyoruz. Cemaat nedir? Onun etrafında toplananlardır. Yani hakiki Müslümanlardır. Hakiki Resulullah'ın mirasına sahip çıkanlardır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mirasına kim sahip çıktı önceden arkadaşlar? Resulullah'ın yanındaki sağ kolu Ebu Bakır. Sonra o bir sağ kolu Hazreti Ömer. Sonra on tane cennetten müjdelenenler. Sonra bütün sahaba. Birinci kuşak Resulullah'ın sünnetine sahip çıktılar, ezberlediler. Sonra onlardan tabi'in aldı, etba'u tabi'in aldı, dört imam aldı bugüne kadar. Bize zincirleme, sahih senetiyle in, öyle bir dijital terazi kurdular ki her hadisi o dijital teraziye vurguladılar. O hadislerin Resulullah'tan gelmiş senedi nedir? Bir yalancı var mı içinde yok mu? Bu vesaire ne yaptılar? Bize getirdiler. O zaman bizim itikadımız sahaba hakkında nedir? E zaten ben bu kısa açıklamayı açıkladığım için zaten belli oldu itikadımız nedir sahabe hakkında? Çünkü birinci kuşaktır biz dinimizi onlardan alıyoruz. Ama yine olsun açıklıyorum. Ehli sünnet vel cemaatin sahabe hakkında görüşü nedir? Ehli sünnet vel cemaatin kısaca sahabe hakkında görüşü onları sevecek, sayacak, itibar edecek, onlardan dinini dinimizi alacağız. Akide kitaplarımızın da hepsinde bu geçiyor. İmam Tahavi mesela. İmam Tahavi Hanefi, şerhi de Hanefi. Ne diyor? Nahnu nuhibbu ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve la nufrit fi hubbi ahadin minhum. Onları severiz. Onların hakkında ne ifrat ne tefrit ederiz. Yani onları ne masum ederiz ne ifrat ve ne tefrit ederiz. Ne ne masum ederiz onları ne de diğeriz olar nedir? E, hata e, ne hat, e, masumdular ne de hata her şeyleri hatadır. Orta yoldur. وَلَا نَبْرَأُ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ Onlardan da beri gelmeyiz. Hepsi bizim kellemizin üzerinde yerleri var. وَلَا نَبْغُضُ مَنْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُهُمْ Onlara kim buğz edeni biz de onları buğz ederiz. Otomatike bağlamışız bunu. Ha? Onları sevmek diyor İmam Tahavi bizim dinimizdendir, imandandır, ihsandandır. Ve buğzuhum onları Buğz etmek İmam Tahavi diyor. Kıfrun ve nifakun ve tuğyan. Tuğyandır, nifaktır, küfürdür. Ne? Ne? Sahabeyi ne yapmak? Buğz yapmak. Ve kâle Şeyhül İslam da bunun hakkında e, vasıtiyede aynen şeyi geçiyor. Ve bütün itikat kitaplarında hepsine geçiyor. Bu geçiyor. Eydir bize diyecekler siz itikad, biz itikadlar kitaplarını kale almıyoruz. Bize Kur'an'dan delil verin. Kur'an'dan delilimiz ey, ey çok. Elhamdülillah. Mesela e, Tevbe ayeti 100. ayet. Tevbe suresi 100. ayet. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Diyor ki diyor ki Sabiqun el-evvelun min el-muhacirin vel-ansar Sabikun nedir sabik? Ne de sebk etmişler? Ne de etmişler. Sabikuna İslam'a girmekte. İslam'a girmekte kimler? Muhacirler ve ansarlar. Muhacirler kimdir arkadaşlar? Mekke'de Müslüman olup hicret edenler. Ansar kimdir? Medine ehli Müslüman oldular. O muhacirleri kucaklarını, evlerini, mallarını ortadan böldüler onlardan. Bu çizsi. Kim bulardan, kim bulardan önceden İslam'a hizmet etmişse, inanmışsa ha? nedir ya Rabbi? Sonra diyor durun bir dakika Rabbil Alemin. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ Bunlara uyanlar. Bunlara uyanlar. Çor çoruna mı? Ha? Aşiretimdendir mi? E bu Medine halkıdır onun için ben bunlara uyuyorum. Hayır. Burada ölçü koydu Rabbil Alemin. Bir ihsanin. İhsanla uyanlan. En güzel şekilde. En güzel şekilde nasıl uyarsın? Yani matamat onların yaptığı gibi, inandığı gibi inanıp onların e, ameli gibi amel edeceksin. Bunlar ne olur ya Rabbi? Tamam bunları bildik. Muhacirler, ansarlar. Kimdir bunlar? Ömer, Osman, Ali, ansarlar, Sa'd, Muaz vesaire. Bunlar nedir ya Rabbil Alemin? Bunlara da uyanlar. Kim uyu, kim uyu, uyu, uyur bunlara? Bugüne kadar gelenler. Çünkü ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ Bunlara uyanlar ihsanla en güzel şekilde bura, bulara uyanlar en güzel şekilde bulara uyanlar nedir? En güzel şekilde bulara uyanlar alimler diyorlar ki bulara uyanlar istimrariye yufidul istimrariye yani devamlılık ifade eder. Yani şer değil sahabe döneminde bunlara uyanlar. Yani onlardan etba'u tabi'in kıyamata kadar. Ama bir şartla uyacaksın. Oların matematik yollarından gideceksin. İnandıkları gibi inanacaksın. Düşündükleri gibi düşüneceksin. Amelleri gibi amel yapacaksın. E tamam yaptık ya Rabbi. Amenna ve saddakna semi'na ve ta'na. Bu müminin şiarıdır. Tamam. Biz bunu nereden aldık bu şiarı arkadaşlar? Eşittik, itaat ettik, inandık İman ettik, amel ettik. Bu şiarı nereden aldık? İşte sahabelerden aldık. Onlara en güzel şekilde olduk. Müjdemiz nedir ya Rabbi? Diyor radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Allahu akbar. Allah dediyse ben bir taneden razı oldum. Onun sırtı yere gelir mi? Ne bu dünyada ne o dünyada. Kitap apaçık önümüzde. Lisanun arabiyyin mubin. Mubin bir dilden apaçuk Arapça diliyle ne diyor Allah Teala? Radıyallahu anhum. Biz o Allah diyor Allah onlardan razı olur. Allah razı olması nedir? Yani ebedi hayatta Allahu Teala'nın cennetinde yanında kalırsın. Bir Allah Teala bize yaratmış, bize de acımış, başımızı boş koymamış, elçi göndermiş. İnanın yanıma gelin. E bunlar da inandılar Allah Teala'nın yanına gittiler. Bura kadar anladık. Ey hoş. Ama bundan sonra acayip bir ayetin devamı var. Diyor varadu anhu. Bunu anlamakta biraz insan zorluk çekiyor. O ne diyor? Birincide diyor Allahu Teala'dan razı oldular. Ay, pardon. Allahu Teala onlardan razı oldu. İkincide ne diyor? Onlar da Allah'tan razı oldular. Bu ne demek? Şimdi birincini anladık. Allah nasıl razı olur bir taneden? Sen onun e, istediği gibi kul olursun. Allah razı olur. Razı olması da demektir. Senin yerin cennette muabbettir. Ebedi cennettesin. Ama sen Allah'tan nasıl razı olursun? وَرَضُوا anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Espri buradadır arkadaşlar. Burada niye Allah Teala bunu koydu? Şimdi açıklayacağım. Bunu koymasaydı Allah Teala her yöne çekebilirdiler bunu. Ama bunu koydu ki Allah Teala onlar da Allah'tan razı oldular hiç kimse sahabaya bundan sonra iftira atamaz. Çünkü bu Kur'an elimizdeki Kur'an muhakkak mütevatir şekilde yalan kabul etmez. Ütresi, fethesi, kesresine kadar bizim elimize gelmiştir. Allah'ın kelamidir. Kıyamet gününe de böyle kalacaktır. Allah'tan, onlar da Allah'tan razı oldular. Yani Allahu Teala burada onları anlamı geliyor, teskiye ediyor. Diyor ki ben onlardan niye razı oldum ey kullarım ondan sonra gelenler bilir misiniz? Sadece razı oldum değil. Allah'ın rahmeti büyüktür. Hiç sadece de iman ediyorum Allah istese seni amel etmesen razı olur senden atar cennete. Yok diyebilir miyiz? Yok ama Allah Teala demiş razı olmamsın amel etmeniz lazım. Ama burada Allah Teala diyor onlar da Allah'tan razı oldular. Ne demek Allah'tan razı olmak? Şimdi sen sana desem har nerede çalışıyorsun arkadaş? Dersin ben filan adamın yanında çalışıyorum. O senin patronun mu patronun mu? Sen ondan razı mısın? Yok razı değilim. Niye razı değilim? Çalışıyorum ama razı değilim. Hakkımı vermiyor gözetiyor. Bir de diğeri ne diğer? Ben patrondan razıyım. Hakkımı veriyor. Ben onu patron olarak kabul ediyorum. Gözünün önüne koy. Bir vezir bir kral yanında çalışıyor. Ee, bir vezir bir, bir kralın veziridir. O kraldan razıysa canını feda eder mi? Biz tarihte görürüz. Tarihe gitmeyelim. Osmanlı devletimize gidelim. Osmanlı devlette çok vezirler canlarını feda etmişler Osmanlı sultanları için, padişahları için. Yeri gelmiş. Kılıncın, hançerin önünde durmuşlar. Ne için? Çünkü padişahı seviyor. İnanarak yapıyor onu. Sahabe Resulullah'ı bunu yaptı mı? Yaptı. Sahabe Resulullah'ın önünde durdu. Uhud'da attılar özlerini e, Resulullah'ın önüne. Resulullah'a bir aziyet gelmesin. Bu ne demektir? Demek ki razılıktır. Şimdi Allah ne diyor? Ben onlardan razı oldum. Onlar da benden razı oldular. Şimdi Allah'ın ihtiyacı var mı onların rızasına? Hayır. Haşa ve kef. Allah'ın kimsenin rızasına ihtiyacı yoktur. Ama burada bizim için sahabeyi örnek toplum gösterdiğinden dolayı Allah Teala diyor ki bakın ben kimden razı olurum? Benden razı olandan. Eydir sahabenin razı olması ne demektir? Sahabenin razı olması arkadaşlar, sahabenin razı olması yani Allahu Teala hakkıyla kulluk yaptılar. Allahu Teala hakkıyla kulluk yapmak ne demektir? Allahu Teala hakkıyla iman etmektir. Allahu Teala hakkıyla iman etmek ne demektir? Allahu Teala hakkıyla inanacak Allahu Teala'dan ne gelmişse onlara, onlara iman edip amel etmektir. Allahu Teala'dan razı olmak evet ben Allahu Teala'nın isminden, sıfatından, e, tevhidinden razıyım. Emirlerinden razıyım. Gönül hoşluğuyla yapıyorum. Biz dedik ibadet üç rüknü var. Üç esası var ibadetin. Nedir rükünleri ibadetin? Şimdi çi şartı var. Şartları nedir ibadetin? Önce ibadet nedir? Onu tanıtalım. İbadet dedik Allah'ın emrettiği bütün sevdiği salih amellerdir. İki şartı var. Birincisi o ameli Allah'ın istediği gibi yapacaksın. Zamanında mekanını değiştirmeyeceksin. Üçüncüsü bunu Resulullah'ın e, birincisi pardon ihlastın. Sadece Allahu Teala için yapacaksın bunu. Başka riya miya yoktur. İkincisi Allah'ın istediği gibi yapacaksın. Resulullah'ın getirdiği gibi o ibadeti yapacaksın. Yani sabah namazı nasıl üç kılamıyorsun? Tesbihi 34 diyemiyorsun. 33 diyorsun. Burada duracaksın. Bu nedir? İbadetin şartıdır. Bu şart yerine geldi ibadetin makbuldur, salih amel olur. Salih ibadet olur. Ama bunun üç rükünü var. Bu ibadeti nasıl yapacaksın? Üç tencere üç taş üzerine durursan ibadet de üç taş üzerine durar. Birini çeksen batıl olur. Birincisi o ibadeti severek yapacaksın. Çünkü o ibadetten sen o ibadeti seviyorsun. Çünkü o ibadeti emredeni seviyorsun. Emredenden razısın. İkincisi emredenini korkarsın. Ben bu ibadeti yapmasam emreden Rabbim bana demiş bu ibadeti yapmasan senin yerinde ata yerin ataş olur. Ataştan ceza çekersin. Allah'tan korkarız ataşından hakkıyla korkarız. Hakkıyla korkmak zaten bizi amele sevk ediyor. Ondan sonra ben bunu hakkıyla yapamam hiç yapamam. İnsanoğlu hakkıyla Allah Teala ibadet edemez. Ama yapmaya çalışırım. Hakkıyla yapmasam da günah munah işlesem de Allah'ım senden umit kesilmez. Erhamur Rahim'insin. Rahmeti seversin. İşte hakkıyla ibadet rıza kim gösterdi? Sahaba. Burada bize uyandırıyor Rabbil Alemin. Ben onlardan razı oldum, onlar benden razı oldular. Razı olmak nedir? Bütün gönüş ho hoşluğuyla yani ibadeti üç rükünleriyle yaptılar. Severek yaptılar. Çünkü beni seviyorlar, bana inanıyorlar. Benden korkuyorlar, ataşımdan, azabımdan hafife almıyorlar. Hakkıyla inanıyorlar Rabbinin azapları güçlüdür. Sonra he? Sonra biliyorlar bir Arhamur Rahim'in Rabları var. Nimetleri üzerimizde çoktur. Ne kadar biz şükretsek, ibadet etsek onun karşılığını istifa edemeyiz. Ondan dolayı Allah Teala ne yaptı? Bizim ibadetlerimizi, sahaben ibadetlerini bu şekilde kabul etti. Ne gösterdi bize? Kıyamet gününe okunan ayet nedir? Ben onlardan razı oldum, onlar benden razı oldular. Sonra daha fazla müjde versin diye. Şimdi razı oldu bittik. Ama üzerine basa basa söylüyor Rabbil Alemin. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ Diyor sadece razı oldum değil anlamına gelir. Ben onlar için o sahabalar için Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, ee, Sa'd, Muaz bunlar için ne hazırladım? Cennetin tecri min te tecri tahtehel enhar. Cennet nedir? Cennet bahça, yeşil, bostanlar, nehirler geçer içinden ona cennet değilir. Öyle bir yer hazırladım onlar için. Bitiyor mu müjde? Bitmiyor arkadaşlar. Rabbil alemin kerimdir. Müjde üzerine müjde veriyor. Sonra ne diyor? Bu bostan geçici değil. Bu cennet geçici değil. Ne diyor ayette? Halidine fiha. İçinde kalıcıdırlar. Ne zamana kadar kalıcıyız ya Rabbi? Müjde geliyor. Ebede. Ebeden. Halidine fiha ebeden. Ne demektir? İlel ebed. Ebedil abidin. Muebbed. Sonu yoktur. Kalıcı hayat sonu yoktur o cennette kalıcıdırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bize diyor bize. Şimdi bize geliyor haber. Dalika dalikel fevzul azim. İşte asas başarılık, kurtuluş, kazanmak, en büyük kazanmak budur. Ey Müslümanlar bunun için yarışın diyor. Şimdi bu ayette kimi övüyor? Ha? Sahabeyi. Kimdir sabikunel evvelu minel muhacirine vel ansar? Sahabedir. Ha, burada bu ayet bizim delimizdir. Sahabeye iman etmek imanlandır. Sonra Çinci ayette Ali Ümran'da 110. ayette ne diyor? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmetiydiniz çıktınız yer üzerine. Allahu Ekber. En hayırlı ümmetiydiniz. Ümmet nerede başladı? Resulullah'la başladı. Şimdi biz desek Müslümanların birinci kuşağına gelir Resulullah. Ayette dese Müslümanlar toplumu ne zaman başladı Müslümanlar toplumu? Birinci toplum Resulullah zamanında. Neydir? Mükemmelidir. Arkadaşlar Türkçemizde o kadar güzel Resulullah toplumu anlatan bir ibara var. Ben bunu Arapçada bile bulamadım. Bu kadar tatlı, leziz, zengin bir kelime. Maalesef Arapçada bunu var ama bu kadar Türkçeyi bilen bundan hoşnut olacak, hakikati anlayacak bir lafız Türkçe'de bu benim kalbime oturdu ve çok hoşuma gitti. Nedir? O o döneme ne diyorlar Türkler? Asr-ı saadet. Allah! Asr-ı saadet nedir? Yani saadetin dönemi. Birinci kuşak işte biz böyle inanırız. Saadetin dönemidir. Yani birinci Allahu Teala ne diyor Resulullah'ta size örnek var. Resulullah'ta diğerken örnek var. Yani toplumunda da var. O toplum nedir? Saadet asrıdır. Hedef nedir? O reçitlenmemiz lazım. Yen olar gibi yaşarız. Allah razı olur bizden. Olar gibi yaşamak için, Allah razı olmak için bizde bir şart var. Biz de Allah'tan razı olmamız lazım. Allah'tan nasıl razı oluyoruz? Bütün emirlerine matemat sahabe gibi uyacağız. Bu da delildir. Neye? Sahabenin en hayırlı ümmet olduğunu. Bir de Fetih suresi meşhur 29. ayette ne diyor? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Resul'dür. İkrardır Allah'tan. Muhammed adı geçiyor Kur'an'da. Resulullah Allah'ın elçisidir. Amenna ve saddakna. Sonra geliyor. Vellezine ma'hu. Onu ile olanlar ve onuyla olanlar. Kimdir Resulullah'la olanlar ayette? Kimdir arkadaşlar? Ha? Kim var idi Resulullah'la? Hiç kimse yok muydu? Asr-ı saadet vardır. Birinci kuşak vardır. Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Sa'd, Muad, Abbas. Bütün sahabeler. Ne diler oları ya Resulullah? Bitiyor mu? Olardan olanlar bitmiyor. Allah Teala ne diyor? Desem olardan olanlar gelirler diyerler işte olar Resulullah'tan sonra bir şeyler yaptılar değişildiler. Hayır. Ne diyor? Olarla olanlar cemi halinde diyor. Cemi cenelleme halinde diyor. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ Onuyla olanlar, Muhammed elçimle olanlar nediler? Sıfatlarını veriyor bize. Tabi çok uzun bir ayettir bu. Ne diyor? Eşiddâ'u alel kuffari. kafirlere karşı çok şiddetlidiler. Umuzları dik, şiddetli, acımasız. Kim Allah'ın şer'inin, dininin önünde dursa acımak yoktur. Sahaba öyledir. Ama aynen tarafta devam ediyor. Ruhama ubeynehum. Aralarında çok şefkatli, ince kalpli, ifka kalpli, imşak yürekli, ha? Çocuk gibi ağlarlar birbirleri için canlarını fida ederler. Umuzları nedir? Düşüktür birbirlerine. Kafire diktir. Biz ne yapıyoruz bugün de maalesef? Müslümanlara ahkam kesiyoruz, yerkenlerimizi kaldırıyoruz. Kafirlere de hoş hoşgörü diyoruz maalesef. Onun için biz zefere nail olmuyoruz. Sonra devam ediyor ayet ayet kerim. Terahum rukkan succede Görüyorsun o sahabeyi övülür. Övdükten sonra onlar nedir? Her zaman rükka succed, rükûte sucudda yani ibadetlerin namaz kinayettir bütün ibadette. Ne için bunu yapıyorlar? Yebtagûne fadlan minallahi ve ridvana. Allah'ın sadece Allah yapıyorlar. Allah'tan razı olmasını istiyorlar. İşte halal olsun size ey sahaba Ab, e, Abu Bakır, Ömer, Osman ve aşerat-ı mübeşşire şey ayeti, Tevbe ayeti yüzüncü ayet size halal olsun Resulullah Allah'ın müjdesi. Radıyallahu anhum. Neyle radıyallahu anhum oldu? Çünkü onlar Allah'tan razı oldular. Fetih surası gidiyor ondan sonra sadece demiyor diyor Kur'an'da bu sıfatları budur. Tevrat'te de böyle geçiyor diyor. Sonra İncil'de geçiyor sıfatları. Sonra Allah Teala Hadid surasında 10. ayette ne diyor? La yestevi minkum men enfaka min qablil fethi ve katel. Diyor fetihten önce, Mekke fethinden önce Allah yolunda infak edenler, kital yapanlar, hayatlarını koyanlarla ha? bular ve onlardan sonra gelenler, onlardan sonra iman edenler kişi aynen değil. Kişi aynen değil. Mekke fethinden önce hayatlarını koyanlar Allah indinde ecirleri çoktur. Ama her ikisine de Allah Teala ecir verir. La yestevi minkum min men enfaka min qablil fethi. Mekke fethine önce ve katel. Kital yaptı malidan caniden. Ulaike olar fetihten önce iman edenler hayatlarını İslamçı koyarlar Abu Bakır, Ömer vesaire sahabeler ha, a'zamu dereceten en yüksek derecelidiler kimden? Minellezine enfeku min ba'd. Fetihten sonra infak edenler kital edenler ve katelu. E bu adalet gereği. Bir tane devlet kurulduktan sonra geliyor. Bir tane devlet yok ülkenin inanıyor hayatını koyuyor. Onun imanı onun imanı nedir? Mutlaktır. Ondan sonra Rabbil Alemin ne diyor? Ve kullen bunlar her iki sınıfta sahabediler. Vaadallahu'l husna. Bu ikisine de Hüsna verdi. Hüsna nedir? E, güzel, en güzel de şey cennettir. Vallahu bima ta'melune habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Biliyor kimi hiç yaptınız. Ayet çoktur arkadaşlar. Ayetleri kalksak sabaha kadar bitmeriz. Haşir surası 8. 10. Ne diyor? Lil fukara el muhacirin. Muhacirlerin fakirlerine ne geliyor? Müjde geliyor. Muhacirler kimdir? Hicret yaptılar. Allah rızası için geldiler. Üzerlerinde elbise bile yırtıldı yolda. Hicret yolunda elbiseleri yoktur. Medine'ye vardılar üzerlerindeki elbise yırtılmış. Hiç bu dünyada bir çöpleri yoktur. Kimdir muhacirler? Allah açıklıyor. Ellezine uhricu min diyarihim ve amvalihim. Bunlar yerlerinden, yurdlarından, mallarından, ellerinden alındı, dışarı atıldılar. Mekke'den. Ne için atıldılar? Ne? Bunların sıfatları nedir? Çünkü bunlar Allah'a iman ediyorlar. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rızasını istiyorlar. وَرِضْوَانَ Allah'ın minnetini ve rızasını isterler. Allah ne diyor? وَيَنْصُرُ Allah buna karşılık ne yaptı? Resulünü ve yansurullah e, olar Allah'ı ve Resulüne ne yapırlar? Destek veriyorlar, onlara katılıyorlar. Ve yansurun Allah'a ve Rasulehu. Bunlar Allah rızası için Allah'ı ve Resulünü dinini e, yer üzerinde hakim kılmak için canlarını mallarını fide ettiler. Hicrete çıktılar. Ne diyor allah Teala? Kim idi çıkan? İşte Abu Bakır, Ömer, Osman bütün Mekke ehli. Bütün Mekke'de ehli, e, ehli olan sahabeler. Ne diyor allah Teala? Müjde geliyor onlara. Ulaike humus sadikun. Diyor hakiki sadıklar bulardır. Sadıkların imamı kimdir Abu Bakır? Abu Bakır nerededir? Firdevs-i Ale'de Resulullah'ın konşusudur. Firdevs-i Ale'nin de tavanı Rab, Rahman'ın arşidir. Sonra ne diyor? وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ Sonra geliyor kime? Evlerini, kapılarını açan sahabelere. Onlar da kimlerdir? Ansarlar. Diyor وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ Onlar ki imanı, kalplerini iman evi yaptılar. İmanın yuvası yaptılar. Evlerini önceden kalplerini imana açtılar. Ondan sonra bu iman sevk etti o muhacirleri karşıladılar. Kendi ekmeklerini ağızlarından lukmayı içe böldüler. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kim geliyor sonra seviniyorlar. Bir tane muhacir gelmese üzülüyorlar. Niye gelmedi muhacir diyorlar. Hizmet edelim. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً Köşklerinde hiçbir demiyorlar ya bu çok oldular filan. Hiç böyle kalp bütün hoşluğuyla. Yani ceblerinden çıkana daha fazla seviniyorlar kalana. Cebimde kaldıysa üzülür. Niye kaldı cebimde malım? Mimma utu rızıklarından ve yu'thirûne ala enfusihim kendi nefislerini şey yapıyorlar. Kendi lukmalarını ben aç kalayım bırak bu muhacirler e, şey olsun. Ki o yemek Allah Teala şer'en sana vermiş hakkındır. Sen doyduktan sonra fakire ver. وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةً Velev özlerine has bir şeyse. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِي فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar muflihler. Sonra ne diyor? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bunlardan sonra gelen tabiileri de burada Allah Teala ne diyor? Ne diyor Allah Teala tabiinleri burada? Övüyor. Diyor onlara ihsanla uyanlar ne diyorlar? Yakuluna diyorlar ki sahaba ve tabiinler tabi. Rabbena gfir lana. Ya Rabbi bizi affet. Yakuluna Rabbena gfir lana ve li ihvanina ellezine sebekuna bil iman. Bizi ve bizden önceki iman edenleri affet. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu kalplerimize iman edenlere karşı Çin yapma. Bugün de bütün Çinimiz maalesef parantez arasında iman edenleredir. Kafirlere hoşgörü iman edenler işte bu bu cemaattendir, bu bucudur, bu bucudur. Maalesef. Sonra ne diyor allah Teala? Rabbena, ey Rabbim diyorlar. İnneke raufun rahim. Rauf, şefkat, rahim, merhametlisin. Sonra Enfel ayetinde 64. ayette ne diyor? Allah subhanahu teala Enfel surasında. Ya eyyühen nebi, ey nebi, hasbukallah, yeter sana Allah. Ve men tebi'eke minel mu'minin. Sana Allah yeter. Ve etrafındaki mu'minler sana destektir. Onlar da yeter sana. Yet Çünkü onlar nedir? mu'minler? Bak kim vardır Allah Resulullah'ın etrafında? Müminler vardır. O müminler yeter sana. O müminler sadıktır. Allah bilir onlar. Tezkiye ediyor Resulü için vesaire ayet çoktur. Sonra hadise gelsek Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bukhari Müslüm'de geçen bir hadis arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Diyor la, tüs, la tesubbu ashabi. Benim sahabama sövmeyin diyor. Çünkü bir deneniz velev enne ahaduk ahadakum enfaka mislel uhudi zeheben ma belaga medde ahadim ve la nisfihi. Bir deneniz bir deneniz Uhud dağı kadarı altın infak etse Allah yolunda onun bir avucuna yetişmezsiniz. Ve avucun yarısına kadar yarısını bile bir yarım avucuna sahabenin yaptığına yetişmezsiniz. Sonra ne diyor? Diğer hadiste aynen Bukhari'de Müslim'de La bu emirdir. Emir ediyor Allah Teala. Sövmeyin diyor. Hayrun nasi karni. Bukhari'de geçiyor Müslim'de. en hayırlı dönem benim dönemimdir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Benden sonra gelenlerdir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Onlardan sonra gelenlerdir. Bunun da adı nedir terimde? Sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in. Buradan da bir müjde vereyim. Zaten müjde var ama yenileyelim müjdeyi. Dört imamımız da bu üçüncü dönemin içindedir. Ne kadar büyük bir nimetteyiz. Bize düşen ameldir arkadaşlar. İmam Ahmed, Tirmizi, Beyhaki bir rivayette ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size sahabemi sahabeme estausu estausu bi ashabi hayran sahabama hayırlı bir en hayırlı bir şekilde davranın. Ondan sonra gelen, ondan sonra gelen, ondan sonra gelen. Aynen üç tane. Ondan dolayı arkadaşlar biz ehli sünnet ne diyoruz? Biz ehli sünnet bizim hükmümüz nedir? Sahabaya seveceğiz. Ne diyeceğiz? İşte Haşr surası 10. ayet biz sahabe hakkında Allah bize öğretti. Rabbena gfir lena ha? ve li ihvanina. Ya Rabbi bizi ve bizden önce iman eden müminleri ne yap? Affet. Kalbimizde olarak karşı hiçbir kin besleme. İşte bundan dolayı arkadaşlar sahabenin hükmü buradan nedir? Bizim din olarak din olarak bizim için sahabe nedir? Olmasa olmazımızdır. Çünkü sahabeyi biz ortadan kaldırsak dinimiz kaybolur. Bundan dolayı gerçek biraz uzun oldu ama bundan dolayı ehli sünnete göre sahabenin sövmeğinde üç tane ayrı bölüm var. Üç tane ayrı ayrı hüküm var. Birincisi üç kısımdır yani. Birincisi kim sahabeyi tekfir etti. Sahabenin çokunluğunu tekfir etti. Bu sahabenin bir çokunluğu kafir oldu, yen fasik oldu, yen Resulullah'ı yalanladı, yen Resulullah'ın vasiyetine uymadılar. He? Yen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'ine muhalefet etti diyenler kafir olur. Diyenler kafir olur. Bu birincidir. Bunlar da kim diyor bugün de? Rafiziler. Rafiziler kimdir? Bugündeki İran, Irak, Lübnan'daki Şiilerdir. Bunlar ne diyorlar? Sahabelerin bütün çoğu mürted oldu. Haşa ve kefe. Bunlar böyle diyorlar ki bizim dinimiz elimizde bir şey kalmasın. Çünkü onlar sahabe bizim dinimizi, sünnetimizi getirdi elimize. Evet bunlar bize göre kafirdiler. İkinci bir tane sahabeyi söyse, tekfir etmese sadece söyse, ha? demese kafirdiler ama dese sövse oları yani kötülese burada alimlerin iki kavlu var. Birinci demiş birinci demiş tekfir olunur. İkinci demiş tekfir olunmaz. Ne de olur? Onu kırbaclayacağız. Hapsedeceğiz. Ölüme kadar bekleyeceğiz. Döndü, tövbe etti, çıkartacağız. Üçüncü görüş nedir? Bir tane sahabeyi yani bazı sahabeleri korkaklıkla ha, e, buna benzer bir olaylarla suçlamak. Bunun hükmü nedir? Bunun da hükmü aynen e, geçtiği hüküm gibidir. Bu toplumda yaşattırılmaz İslam devletinde. Ehli sünnet devletinde aynen alınır. Bunu tedip edilir. Celd edilir. Bunu mahpushaneye koyulur hatta tövbe etsin, dönsün, sahabeyi övmek zorundadır. Çünkü bu bizim dinimizdir, olmasa olmazımızdır. Ama imanın şartlarından mı? Evet, imanın şartlarındandır sahabeyi sevmek. Ondan dolayı Abdullah İbni Mes'ud diyor ki biz Abu Bakir Ömer'i Abu Bakir Ömer'i sevgisini çocuklarımıza Kur'an'ı nasıl öğretiriz böyle öğretirdik. Evet. Bu sahabelerin içine de kadın sahabeler de dahildir. Kadın sahabeler de dahildir. Kadın sahabelerin içinde bizim analarımız Resulullah'ın hanımları da dahildir ki onlar ehli beytendiler. Ayetin sabit olduğu apaçık ayetten dolayı. Bunlar ne diler? Ehli beytendiler. Ehli beyt nedir? e, Resul al, ayette geçtiği gibi ehli beyti diyor Allah Teala temiz kıldı. Ondan dolayı bu ehli beyt hanımları da Resulullah'ın e, hanımların da aynen hükme tabiidir. Özellikle daha fazla çim oları bir suçla suçlasa kafir olur. Özellikle Hazret Ayşe'yi Hazret Ayşe'yi zina ile ittiham edenler ha? ne olur? Kafir olur. Çünkü Kur'an onu ne yapmış? Tebriye etmiş. Yedi semadan Kur'an almış. Hazret Ayşe beridir. Temizdir. Bu ehli sünnetin inancına göre kafir olur. Çünkü onlar temizdiler. Diğer sahabelerde ihtilafli de olsa aralarında ihtilaf var ise da diğer sahabelerin aralarında ihtilaf var ise Cebel, Sıffin diye kavgalar da olsa biz Allah bizim elimizi kurudu olanın kallarından biz de dilimizi kururuz. O konularda ne diyoruz? Ya ey Rabbim bizi affet ve bizden önce iman edenleri affet. Çünkü sahabeler Resulullah'ı görmüşler. Resulullah onlar için e, Kur'an sabittir kıyamete göre onları övmüş. Sahabeler aynı zamanda ehli sünnete göre birer insandılar, melek değiller. Melek olsaydılar masum olurdular. Sahabe bize göre ferdi masum değil ama ceneli masumdular. Ne, neden, ne, neyden masumdular? Yani sahabenin geneli hiçbir hataya muarraz değil. Geneli. Geneli bir şey hata üzerine icma etmezler. Hakkı terçine de icma etmezler. Bunu ehli sünnet böyle inanıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.